الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الصائمون tunamhimidi الله سبحانه وتعالى لكم na شكراني za dhati kwa kutuwezesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka kufikia siku ya leo. Wakati tunazungumzia khutba hii ya Ijumaa ya leo, tunazungumzia kumi la mwisho la mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Imepita thuluthi ya kwanza na ikamalizika thuluthi ya pili. Tumebakisha thuluth ya mwisho ya huu mwezi mtukufu wa ramadhan ambao ulituingilia hivi majuzi, tukaukaribisha kwa furaha, na leo mwezi huu uko njiani unatoweka. Ndipo hapo Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika Qur'an akitueleza haya masiku 29 ya mwezi huu wa ramadhan akayaita ayaman ma'dudat ni masiku machache ya kuhesabika, si masiku mengi. Ndani ya masiku hayo ni nafasi na fursa ya kujua nani kati yetu sisi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamwandika mina suada almaqbulin, nani kati yetu sisi Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh amekwisha kumwandika au yuwamwandika sasa hivi au atamwandika kabla mwezi wa Ramadhani kumalizika miongoni mwa utaqau minan nar. Nani kati yetu sisi ni miongoni mwa wale ambao Rasuluna alayhi salatu wassalam akatutahadharisha ya kwamba ni miongoni mwa wale ambao wanaangamia na kupata hasara kubwa Ramadhani tukufu inapotoka. raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhan ثم انسلخ فلم يغفر له الله سبحانه وتعالى تنموهم أتجعليه سوت صوم زيت مقبولة صلاة زيت مقبولة نتجعليه سوت ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين Tukiingia katika mada na maudhui ya khutba ya Ijumaa ya leo ambayo ni khutba ya tatu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ikiwa tumebakisha khutba moja ya mwisho. Anwani ya khutba ya leo bado imeshikana na maudhu au khutba za Ijumaa za mwezi wa Ramadhani zilizopita. Wale kati yetu sisi ambao walikuwa nasi ndani ya msikiti huu hapa wa Azhar tukizungumzia khutba za Ijumaa za Ramadhani takriban miaka miwili iliyopita, mada tukufu kubwa ambayo ilikuwa tukiizungumzia ni mada inayomhusu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. hakuna mada au maudhu mengine baada ya kuisoma aqida ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yatakuwa yana umuhimu na yana shani na yana utukufu zaidi ya kumsoma na kumjua na kumweleza na kumsikiza mtume alayhi salatu wasalam na kumjua yeye ni nani ndiposa huu umuhimu wa kumzungumza bwana mtume alayhi salatu wasalam al-Mustafa Khalilullah Habibur Rahman alayhi salatu wassalam ni mada ambayo haitokusha leo, sababu hayana mwisho. Unakwenda nayo mada hiyo tangu kuzaliwa mpaka siku ya, mpaka siku ya kufa kwako na mpaka ukiingia kaburini. Swala la pili baada ya kuulizwa man rabbuka, swala la pili utaulizwa man nabiyuka Ramadhani hii tunazungumza sehemu nyingine inayomhusu Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, na nawaomba nyinyi mnaonisikiliza leo katika maneno haya, kati yetu sisi sote, kwa sababu ya kwamba tutamtaja Bwana Mtume alayhi salatu wassalam mara kwa mara, tusiwe mabakhili wa kumswalia Mtume alayhi salatu wassalam. Bakhili ni yule ambaye anapotajwa Mtume salawatu rabbi wasalamu salamu akanyamaza kimya akaona uzito na ubakhili wa kumswalia na kusema Allahumma salli wa sallim alayhi siku leo siku ya leo ya Ijumaa Muislamu anahimizwa kumswalia mtume kwa wingi na anapotajwa mtume alayhi salatu wasalam kila anapotajwa anatakiwa kumswalia maudhui ambayo leo tunayatanguliza katika khutba ya Ijumaa hii ta'dhimu annabii sallallahu alayhi wasallam ni kumtukuza au kutukuzwa kwa mtume alayhi salatu wasalam na yule anayemtukuza mtume alayhi salatu wasalam tunayemzungumzia katika maneno ya leo si mwingine bali ni Allah jalla jalaluhu kwa hivyo kuanzia maneno haya ambayo tutayafungua sasa hivi mpaka mwisho wa khutba hii na pengine khutba inayofuata tutakuwa tukizungumzia na kuangazia ta'dhimu llahi azza wa jalla linabiyihi sallallahu alayhi sallam namna Allah jalla jalalu alivyomtukuza mtume wake alayhi salatu wassalam. Halafu turudi nyuma, tukae chini sisi Waislamu, mimi na wewe na wengineo, tujiangalie sisi kama Waislamu wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam tumeweza kumtukuza mtume wetu kiasi gani iwapo Allah jalla jalalu yeye mwenyewe amemtukuza mtume wake alayhi salatu wassalam kiasi hichi ambapo tutasikia maneno haya kuanzia leo kuna nyanja na jawanib na nawahi mbalimbali ambazo ndani yake rabbuna tabaraka wa taala akamtukuza mtume wake alayhi salatu wassalam nyanja takriban saba au nane zilizomo ndani ya Qur'ani tukufu. Uwanja wa kwanza, maqam ya kwanza ambayo Allah jalla jalalu alimtukuza ndani yake Mtume alayhi salatu wassalam katika Qur'an, akampa ta'dhim, akampandisha shan akampandisha cheo na manzila na sharaf. wasfuhu linabii sallallahu alayhi wasallam biadhami wa ajalli sifat. Hiyo ni maqamu ya kwanza ambayo tutaanza kuizungumzia leo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu akamsifu mtume alayhi salatu wassalam kwa sifa ambazo ni za hali ya juu Iwapo sifa hizo zitaingia kwa mwanadamu, basi ni sifa ambazo sio kila mwanadamu anaweza kuwa nazo, mwanadamu wa kawaida. Ndio maana Allah azza wa jalla katika Qur'an akatukumbusha na akatuhimiza kama ilivyo katika suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimsifu kwazo mtume wake alayhi salatu wassalam ndani ya Qur'ani ni nyingi. Kwa sababu ya wakati hatutoweza kutaja kila sifa moja baada ya nyingine, lakini tushike katika mada ya leo sifa moja peke yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliikariri zaidi ya aya moja ndani ya Qur'an, nayo ni sifa ya rahma. Hii sifa ya rahma alisifiwa nayo Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Na sifa hii ya rahma, kusifiwa kwa Mtume alayhi salatu wassalam, imekuja kwa sigha mbili. Sigha ya kwanza ni sigha ya masdar ambayo ni rahma. Sigha ya pili ni sigha ya mubalagha ambayo ni rahim Hakuna pahali katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mtume wake kwa sifa ya rahma, kwa sifa ya waznu ya fa'il, kwamba yeye ni rahim, kwa sababu ni sifa ambayo iko chini. Mtume alayhi salatu wassalam, mola wetu akamchagulia sifa ya rahma, lakini sifa ambazo ziko za juu, sifa za muntaha alwasf wa muntaha nuut, ndio akachagua sifa hizi mbili na zote sifa mbili katika lugha ya Kiarabu zinaitwa sifa za mubalagha, kwa sababu masdar ni mubalagha na waznu ya fa'il ni mubalagha. Rahma aliyosifiwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam katika Qur'ani tukufu imekuja kwa maana mbili. Maana ya kwanza rahmatun amma, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na rahma ambayo ni amma na rahma ya ama ni rahma ambayo inakusanya au inaingia katika kila pahali na kila sehemu na kila kiumbe. Hiyo ni rahmatun amma, rahma ya Mtume alayhi salatu wassalam kwa kila mtu, au ukitaka utasema kwa kila kitu kilicho hai na ambacho sio hai, kilicho ambacho kimepiga shahada kikaamini na kiumbe ambacho hakijaamini viumbe vyote hivyo mtume alayhi salatu wassalam alisifiwa kwamba alikuwa na rahma juu ya viumbe hivyo na ushahidi wa maneno haya katika Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin wala hatukukutumiliza wewe ya Muhammad isipokuwa uwe, uwe ni rahma kwa walimwengu wote na hii aya ilivyokuja katika, katika, aya, katika sura hii ambayo ni suratul anbiya aya mia moja na saba imekuja kwa waznu ya hasr kwa sababu kumetangulia nafia ma nafia inayofuatwa na istithna illa hiyo katika elimu ya usulul fiqh ni sawa sawa na kusema inama kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka hasara arrisala fi nabiyihi sallallahu alayhi wasallam fi rahma. Ni sawa sawa na kusema kama ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya risala yote ya mtume alayhi salatu wasalam katika rahma. Ndio maana ya kusema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutumiliza ewe Muhammad isipokuwa uwe ni rahma kwa walimwengu wote. Tizama neno rahma limekuja katika aya hii, ni masdar ni kama ambaye mtume alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe amekuwa sasa hivi ni masdar ya rahma si mtu ambaye ana rahma la Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya yeye ndiye masdar ya rahma yani ukizungumza rahma ni Muhammad alayhi salatu wasalam na ukimtaja Muhammad ni rahma fahuwa hiya wa hiya huwa halafu nenda mwisho wa aya inasema lil alamin na lilalamina ni jamu ya alam kuonesha kwamba ni rahma kwa walimwengu wote kwa sababu kuna ulimwengu wa kila aina katika dunia hii au katika maisha haya ambayo tunaishi kuna alamul ins na mtume ni rahma li alamul ins ulimwengu wa wanadamu alamul jin ulimwengu wa majini mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni rahma kwa ulimwengu wa majini alamul malaika ulimwengu wa malaika mtume alikuwa ni rahma kwa ulimwengu wa malaika alamu lhayawanat ulimwengu wa wanyama. Mtume alayhi salatu wassalam, kana rahmatan lialami lhayawanat, ulimwengu wa annabatat wal alikuwa ni rahma kwa ulimwengu wa miti na mimea, kama mtakavyoona katika dalili ambazo tutazitaja tukiendelea mbele. Kila mojawapo haya malimwengu ambayo tumeyataja mtasikia ushahidi wake katika maneno haya. Maana ya pili ya rahma katika Qur'an ni rahmatun khassa, rahma ambayo ni makhsus kwa waumini. Ushahidi wa maneno haya katika surati Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul udhunu khairin lakum yu'minu lillahi wa yu'minu lilmu'minin wa rahmatun lilladhina amanu minkum. Na Muhammad alayhi salatu wassalam wanaambiwa wanafiki wale waliokuwa wakimkejeli na kumfanyia stinza na kumfanyia madharau Mtume alayhi salatu wassalam, wakampa jina kwamba yeye ni udhun, anasikia kila mtu, anamsikiliza kila mtu, aliye mkubwa, aliye mdogo, tajiri, maskini, aliye nacho, ambaye hana, aliye na utukufu, ambaye hana utukufu, aliye na kabila, hana kabila. Kila mtu alayhi salatu wassalam alikuwa akikaa akimsikiliza. Wanafiki wakamwita udhun anasikiza kila maneno Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu anawaambia qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lilmu'minin wa rahmatun lilladhina amanu minkum na bwana mtume alayhi salatu wassalam ni rahma kwa wale walioamini kati yetu kwa hivyo waamini mtume alayhi salatu wassalam ni rahma kwao kwa njia mbili njia ya kwanza kwa sababu wanaingia katika tamko la alalamin alamil ins ulimwengu wa wanadamu na njia ya pili kwa kuwa wao ni waumini wameingia katika aya ya surati tauba wa rahmatun lilladhina amanu minkum hiyo ni sigha ya kwanza sigha ya pili ya rahma ya mtume alayhi salatu wassalam aliyomsifu nayo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amemsifu kwa sigha ya mubalagha akamwita rahim ukisoma mwisho wa sura Tauba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia maneno yafuatayo fa in tawallaw faqul hasbiya Allah fa in tawallaw faqul hasbiya Allah fa in tawallaw faqul hasbiya Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkalt wa huwa rabbul arshi al-azim kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa shamwambia mtume wake لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم kwa hivyo sifa hii ya mubalagha ya rahim tume alayhi salatu wasalam mwenyezi mungu aliyomsifu nayo ameifanya makhsus kwa waumini vile vile kwa hivyo waumini wana zawadi mbili kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam au zawadi tatu zawadi ya kwanza wanaingia katika rahma lilalamin zawadi ya pili wanaingia katika rahma lilladhina amanu minkum zawadi ya tatu bilmuminina raufun rahim sote hizo tatu sisi waumini tuliomwamini mtume alaihi salatu wassalam tumeingia ndani yake kwa hivyo tufahamu kwamba bwana mtume alaihi salatu wasalam ni rahma kwetu kwa njia hizo tatu ambazo umezisikia rahmatan lialami lins rahmatan lilladhina amanu minkum bilmuminina raufun rahim. Sasa tuje tuiangalie Qur'an, tuitizame Qur'an, tuipekue pekue Qur'an kuangalia zile nyanja ambazo Mtume alayhi salatu wassalam na maqamat ambazo ndani yake ilidhihiri rahma ya Mtume alayhi salatu wassalam. Uwanja wa kwanza tarkuhu adduai ala almushrikin tarku duai ala almushrikin hii ni mifano ambayo tunaipiga enyi ndugu waislamu ili tupate kuizingatia rahma ya mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa ni pana na ilikuwa ni kubwa na utukufu kiasi gani maqam ya kwanza mfano wa kwanza sehemu ya kwanza ترك النبي صلى الله عليه wasallam adduaa ala almushrikina ni mtume alayhi salatu wasalam kuacha kuwaapiza walioshiriki kuacha kuwaapiza waliokufuru huo ni uwanja wa kwanza ili uingiwe rahma ya mtume alayhi salatu wasalam tumekutajia sasa hivi kwamba alikuwa ni rahma lilalamin na alamin kunaingia ndani yake alamul ins na ndani ya alamul ins kuna almuminun na kuna alkufar na kuna almunafiqun Sasa Mtume alayhi salatu wasalam kama ilivyopokewa katika sahih Muslim sahaba wakamwambia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ya rasul allah ewe mtume wa Allah ud'u ala almushrikina waombee kuwaapiza hawa mushrikina kwa sababu maudhi yao yamezidi vitimbi vyao vimezidi mambo yao mabaya yamezidi, wanaendelea kutunyanyasa na kutuchesa na kutuonesha unyonge ndani ya mji wa Makka, mpaka wakamwambia salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, ud'u Allah ala almushrikina ya rasulullah. Huyu rahmatan lil alamin, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Sikilizeni majibu yake, akawaambia innama لم أبعث لعانا ولا طعانا إنما بعثت رحمة جواب وليقيا صحابة وليقوا ونصبيري دعاء يمتوم عليه الصلاة والسلام كوا بيزا وليوفان شرك كوا بيزا كفار مكة كوا بيزا واتوا وهو صحابة ومتوم عليه الصلاة والسلام وكموا مماكي عمار بن ياسر wakawaua wengineo katika masahaba mtume hakuwapiza akawajibu sahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim lam ub'ath la'anan mimi sikutumilizwa kuwa ni mtu wa kulani wala sikutumilizwa kuwa ni mtu wa kushtumu au mtu wa kusema mambo mabaya juu ya watu sikutuma kwa mambo hayo innama bu'ithtu mimi nimetumilizwa rahma mimi ni rahma hii ndio jawabu ya mtume alayhi salatu wasalam misdaqan tatbiqan tamthilan liqawli llahi azza wa jal wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin uwanja wa pili mnajua kisa cha mtume alayhi salatu wasalam inqadhuhu liman wajaba alaihim aladhab min alhalak uwanja wa pili wa rahma ya mtume alayhi salatu wasalam ni kuwaokoa wale ambao ilikuwa adhab imesimama juu yao kuwaokoa wasiadhibiwe na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sifa ya mtume alayhi salatu wasalam moja peke yake ambayo ni rahma رجع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح min at-Taif yawm al-Aqaba. Mtume alayhi salatu wasalam anarudi kutoka Taif siku ya Aqaba mahmuman, kama ilivyo katika sahih Muslim, akiwa amejaa huzn, akiwa amejaa ham, akiwa amejaa nafsi yake imeingiwa na uzito mkubwa na jeraha kubwa. Mnajua yale yaliyomtokea Mtume alayhi salatu wasalam alipokwenda Taif, apigwa mawe hatta admau an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mpaka damu yake ikamwagika amepigwa mawe bwana mtume alayhi salatu wasalam mawe amerushiwa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi sallallahu alayka ya rasul allah wacha maduati wa leo labda ikiwa umefika mbali labda umetukanwa umepawa matusi umeambiwa hivi umeambiwa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi رمي بالحجارة دامي كترزيكا صلى الله عليه وعلى آله فإذا بغمامة قد أضلته أكتاها ما كمتوم عليه الصلاة والسلام أولا كيوينجو كيكجو ياكي فنظر أكان قليا فإذا بجبريل أكتاها ما كان مولا جبريل فناداه akamwita jibril kumwita mtume sallallahu alayhi wasallam inna allah azza wa jal hakika ya allah azza wa jal ewe muhammad qad samia qawla qaumika lak allah subhanahu wa ta'ala tayari amekwisha kusikia yale ambayo watu wako wamekwambia wa inna allah na hakika allah subhanahu wa ta'ala qad ba'atha ilayka malakal jibal amekutumiliza malaika wa majabali famurhu bima shit mwamrishe ewe Muhammad kile unachotaka kile unachotaka malaku ljibal malaika wa majabali afanye wewe amri na malaika wa jabali atafanya kazi yake faqala lahu malaku jibal huyu malaika wa jabali alipokuja pale pale akamshukia mtume alayhi salatu wasalam akamwambia ya muhammad ewe muhammad inna allaha qad sami'a qawla qaumika lak allah subhanahu wa ta'ala amesikia yale yote ambayo watu wako wamekwambia na yale ambayo watu wako wote wamekufanyia yote allah amesikia na ameona wa ana malakul jibal na mimi ndiye malaika wa majabali قد بعثني الله إليك الله سبحانه وتعالى أمن تمليز مخصوص كواكو نمشوك هي فيديو كتك أرضي هي الله سبحانه وتعالى كازي نموجة نمباونا الله سبحانه وتعالى نيجي نتكوي أمرياكو ماذا أفعل يا محمد إن شئت وكتاك أن أطبق عليهم الأخشبين نيوب konde na majabali mawili yaliyokuwa Makka yanaitwa Akhshabai. Jabali la kwanza ni jabali la Abul Qubais na jabali la pili ni lile jabali ambalo limejielekeana na jabali la Abu Qubais. Yanajulikana majabali haya mawili yako Makka mpaka hivi leo. Anamwambia, ukinitaka nichukue majabali mawili niwaponde wakiwa katikati niwamalize. Faaltu, nitaifanya sasa hivi. Famurni bima shita ya Muhammad wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin akamwambia malakul jibal اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا يا الله wasamehe hawa watu wangu kwa sababu hawana elimu na hawajui mimi nataraji mimi nina imani mimi nina tamaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba kutatoka kizazi katika uti wa mgongo wa watu hawa walioniambia maneno haya na watu hawa walionifanya mambo haya watakuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha rahmatan lil alamin man taqab وما دعا عليهم wama amara malaka aljibal bi an yuhlikahum, na nafasi ilikuwa pale mbele yake, mbele ya mikono yake, lakini akawaokoa mushrikini, akawaokoa kufar, akawaokoa watu waliomkosea, akawaokoa watu waliompiga mawe Mtume alayhi salatu wassalam, mpaka wakaimimina damu yake juu ya ardhi hii, akawaokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwanja wa tatu أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته لأمته يوم القيامة ميونغوني مرحمة زمتومي عليه الصلاة والسلام جو يا أم واكد نكوة كنا دعاء دعاء مخصوص موجع أما هو نمتومي عليه الصلاة والسلام أما يفتح يا من يوي هكو سيما ندعاء غاني ولا هيجولي itakuja kujulikana siku ya kiyama tume alayhi salatu wasalam anasema في الحديث الذي رواه الإمام مسلم لكل نبي dawatan mustajaba au دعوة mustajaba kila nabii tume alayhi salatu wasalam anasema ana maombi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala anaitikia. Kila nabii ana ombi moja ambalo akiliomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala analipokea ombi hilo na anamwitikia bwana mtume, anamwitikia mtume wake sallallahu alayhim ajma'in. Halafu anaendelea kusema kama fi sahihi Muslim wal hadithu fi al-Bukhari aidan, anasema fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu kila nabii akatangulia na dua yake kila mtume hii nafasi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekucha kuitumia wa ana ama mimi faqad khabbatu da'wati li ummati yawm al-qiyamah mimi nimeiweka dua yangu na nimeificha anasema khabbatu katika riwaya ikhtabatu nimeificha dua yangu kwa umma wangu siku ya kiyama fahiya nailatun insha Allah man mata min ummati lam yushrik billahi shay'an dua hiyo itamfikia yoyote katika umma wangu ambaye atakufa hajawahi kumshiriki Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye atakufa hana shirki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Kila ambaye atakufa hana shirki mbele ya Allah azza wa jalla, huyo atafikiwa na dua ya Mtume alayhi salatu wasalam Hii ni rahma ya Bwana Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ايها المسلمون sehemu nyingine inayojitokeza ndani yake rahma ya bwana mtume alayhi salatu wasalam mbali na rahma aliyokuwa nayo juu ya umma wake ni rahma ya mtume salawatu rabbi wasalamuhu alayhi juu ya watu ambao ni masakini na juu ya watu ambao ni madhaifu hii rahma ya mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi, juu ya watu waliokuwa maskini na watu waliokuwa mafakiri na madhaifu, ilikuwa inajitokeza wazi katika Qur'an na inajitokeza wazi katika mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, fundisho na busara na dars kubwa kwetu sisi leo Waislamu, sisi ambao mpaka leo katika ulimwengu huu na katika maisha haya wengi katika Waislamu ambao hatujajua maskini ni nani na kati yetu ambao wamejua tayari hawa maskini ni kina nani, bado hawajajua thamani ya maskini ni nini, na bado hawajajua utukufu wa maskini ni nini, na manzila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea maskini ni manzila gani. Sasa tumtizame Mtume alayhi salatu wassalam, rahma aliyokuja nayo ni rahma ambayo ilikuwa inamfikia mpaka maskini na faqir na dhaifu na yule ambaye mtu ambaye anaonekana katika mujtama baina ya watu mbele ya macho ya watu anaonekana ni mtu duni hana thamani ndio huyo ambaye mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na rahma kubwa juu yake akatuletea mafundisho yanayoweka maneno haya wazi na bayana akasema fil hadith alladhi rawahu al-imam al-bukhari wa muslim fi sahihayhima qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam waqaftu ala bab al-jannah nimesimama katika mlango wa pepo fa idha amatu man dakhalaha almasakin wengi katika wale walioingia peponi wakati huo mtume alayhi salatu wassalam anasema ni maskini wa ashabul jaddi na wale watu walio na senti zao watu matajiri walio na nafasi zao katika ulimwengu huu mahbusuna wamefungwa maskini wako peponi tayari wananeemeka. Rahma ya Mtume alayhi salatu wasalam juu ya maskini, wale maskini ambao tunapishana nao kila leo katika ardhi hii, na wewe unawadharau, unawasengenya, unawasema kwa vibaya, unawafanyia maskhara na unawachezea shere, kwa kuwa yeye hana kitu, yeye ni dhaifu, yeye ni duni, hana kabila, hana mtu, unamfanyia machezo. wewe una senti zako Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha basi rahma ya mtume alayhi salatu wasalam anakwambia huyo maskini unayemdharau yuko peponi tayari wale walio na senti zao na nafasi zao mahbusuna wamefungwa kifungo hawajaingia peponi limadha mahbusuna ya rasul allah muhasabuna ala ni'am wanahesabiwa na kila neema waliopewa kila neema waliopewa Allah subhanahu wa ta'ala anawahesabia thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im kwa hivyo kila naim yako ikiwa kubwa kila hisabu yako iko kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye naim yake ni kidogo naim yake ni chache ameingia kitambo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wal hadithu fi al-bukhari wa muslim وروى الإمام الترمذي أنا بكي إمام الترمذي بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم mtume miongoni mwa maombi yake aliyokuwa akiomba katika dua akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa akiomba maneno yafuatayo, yasikilizeni kwa makini. Allahumma, ewe Mola, ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin Ya rab ewe Mola wangu أحييني مسكينا نحويش عيو أرضه نيشني كيو مسكين وأمتني مسكينا ننلتي موت نكيو مسكين وحشرني في زمرة المساكين نأني ففوه كتك زمرة كتك جروب يوات وليو مسكين صلى الله عليك يا رسول الله ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتعف ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلتم أحمد لي نبيا صلوات ربي وسلامه عليه عليك وسلم من النهاية ببعائشة رضي الله عنها أليسكي مهم بهاي فتعجبت أكشنغا نهاية مهم بندعاه يكو شنغازا كما أمبابو يني ونيو من شنغازا سيف فقالت kamwambia bwana mtume walima ya rasulullah kwa nini unaomba maombi hayo allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumrati almasakin qala alayhi salatu wassalam ay ya aisha naam ewe aisha naomba maombi hayo innal masakin hakika maskini yadkhuluna aljanna wa peponi 40 kharifan qabla alaghniya wanaingia peponi miaka 40 kabla ya watu walio matajiri, kabla ya watu walio na nafasi zao, kabla ya watu walio na masenti na magari na majumba na mashamba. Hawaonewi uhasidi, tunawaambia Allah awazidishie na mali yao na nafasi yao, lakini kaa ukijua yule maskini uliyemdharau Mtume alayhi salatu wassalam, kwa rahma yake alikuwa akiomba naye vile vile ayo miongoni na maskini wataingia peponi qabla al-aghniyai kabla ya matajiri 40 kharifan miaka 40 miaka haya tunayozungumzia ya ikhwan si miaka ya kalenda ya miezi 12 ukitaka kuijua miaka wakati wa akhira hakuna kalenda kwa sababu hakuna jua wala hakuna mwezi kwa hivyo mambo ya miezi kumi na mbili yanakwisha duniani. Ukisikia miaka katika akhira unayekwenda katika Qur'an, uiulize mwaka mmoja ni muda gani? Allah subhanahu wa ta'ala anakwambia wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tahuddun. Kwa hivyo miaka elfu moja ya dunia hii ndiyo siku moja ya Allah subhanahu wa ta'ala, ile unayojua wewe. Miaka elfu moja hii ambayo tunaijua sisi ni siku moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nenda nyumbani kafanya hesabu miaka 40 ni muda gani wakati huo matajiri hawajaingia peponi bado wanahesabiwa umesimama unafanyiwa hisabu kila shilingi kila neema ya Allah subhanahu wa ta'ala utaieleza neema hiyo ilitoka wapi iliingia vipi na uliifanyia nini kumalizia rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim anna aba sufyan marra ala bilal wa suhaib wa salman imamu al na muslim anapokea kwamba abu sufyan munamjua abu sufyan wakati huo bado hajasilimu akapita mbele ya watu watatu watu wenyewe ni hawa watu wasikilizeni kwa makini majina yao bilal suhaib Salman. Ukiambiwa uyamalize majina hayo utayamaliza kama yafuatavyo: Bilal al-Habashi, Suhaib al-Rumi, Salman al-Farisi. Hakuna Mwarabu. Kwa hivyo hawa ni watu ambao waweza kusema ni watu waliokuwa hawana kabila, watu waliokuwa hawana manzila, watu waliokuwa hawana sharaf, hawana cheo, hawana nasaba, kama ambavyo leo katika dunia yetu hii tunadharauliana kwa sababu ya nasaba. Mimi ni kabila fulani, mimi ni mtu fulani, mimi ni shara fulani, wewe si chochote, si lolote, kwenda zako. Alipofika pale Abu Sufyani, jamaa wakamwambia maneno yafuatayo: ma akhadhat suyufu llah min unuqi aduwi llah ma akhadhaha Sikiza maneno ya ujasiri, sikiza maneno ya mashujaa shababu lislam. Hakuna kuogopa. Wakamwambia Abu Sufyan, yuko pale anasikia, ma akhadhat suyufu llah min unuqi aduwi llah ma akhadhaha, panga za Allah subhanahu wa ta'ala bado hazijafika katika koo na shingo za adui za Allah subha, adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, bado hazijafika na zitafika. Maneno haya wanamwambia Abu Sufyan, yuko pale anasikia maneno haya. hii mnamjua Abu Sufyan alikuwa ni nani Makka? Abu Bakar yuko pale anayasikia haya maneno yanatoka kwa Suhaib, Salman na Bilal. Hakuna kati yao ambaye ni Quraysh hakuna kati yao ambaye ni Banu Tamim, hakuna kati yao ambaye ni Banu fulan wala Banu fulan, Habashi, Arumi na yule mwingine ni Alfarisi. Afrika, Zungu, Mpasha, Abubakar maneno yale akayaogopea, akaona haya maneno si mazuri, kwa sababu Abu Sufyan ni mtu mkubwa katika mji wa Makka, sharif min ashrafi Makka, sayyid min asyadi Makka. Akawaambia تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم نيم جماعة من السلام من النهاية كومتو أمباي نبانا وما قريش نشيخ متو مكوبو أنا إشمي وكاتم قريش جماعة وكم جيب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كم جي أمتومي عليه الصلاة والسلام أكم وليز هاي منين تومي عليه الصلاة والسلام أكم أنبيا أبو بكر الصديق لعلك aghdabtahum ya aba bakr ewe abubakar labda wewe ulivyosema maneno hayo inawezekana kwamba umewakasirisha kwa sababu wao wamesema maneno ya haki maneno ya ukweli wewe kusema maneno hayo umewakasirisha wala in aghdabtahum na ikiwa umewakasirisha ewe abubakar فقد أغضبت ربك وتقوم مكسريشا مولا وكو إخواني في الله أنا يبيو من نهاية سيمي من أول أنا يبيو من نهاية أبو بكر الصديق أما يمتم عليه الصلاة والسلام أما سيما لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن Kama anaweza kumfanya mtu akawa ni kipenzi changu, ningemfanya Abubakar Siddiq akawa ni kipenzi changu. Lakini alipofanya makosa Abubakar Siddiq, anaambiwa ukweli na Mtume alayhi salatu wassalam, hadha huwa Abubakar Siddiq. Anaambiwa ikiwa umewakasirisha, faqad aghdabta rabbak, umewakasirisha, umemkasirisha mola wako ya Abubakar. Faraja ilayhi Abubakar Siddiq, akarudi kwa wale jamaa Akarojo kwa Bilal, Salman, Suhaib akawaambia la'alli aghdabtukum ya ikhwata, huenda ikawa labda yale maneno nimeyasema nimewakasirisha. Huenda yale maneno ambayo niliyasema nimewakasirisheni. Haya ndiyo mafundisho ya wanafunzi wa Mtume alayhi salatu wassalam mmoja wao akiona kwamba amekosea, mmoja wao ameona kwamba amekwenda njia ambayo sio ya sawa ya kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya jambo ambalo Rabbuna tabaraka wa ta'ala hayuko radhi nalo, anarudi kwenda kuangukia haq yarjiu ila alhaq wala yatamada, wala habakii pale katika batil, anaendelea katika batili yake, kwa sababu yeye ni yeye Basi kama unadhani kwamba wewe ni wewe, nenda ukamwangalie Abubakar Siddiq, kisha ujiangalie wewe na Abubakar Siddiq mko wapi.